Bai, irugarren ateratzen gira, eta oso konten gira, ikusirik eh, emaitza irabazpen aski zabala dela gisaguziz, eh, Ben Zamburiren zat, La Republikan Marx, eta gero urrun gelditzen gira beste guztiak, baina eh, azken finean eh, inagitzeko emaitza kaskarra eta betikoa kondutan harturik oso oso urbil gira uh, eh, maida jarroztik gandik eta hori notizia biziki hona da guretzat orduan eh, bilduko gira lehenik gure hautez bahutian atxuntan ikusiko dugu jendeak ze duen militanteek ze duten eta gero bi agaratxean eh, hiru uh, hautez delegatuak bilduko dira ba, denek, denek elgarrekin uh, Euskal Herria bairen uh, jajera definitzeko eta horren behi emanen dugu publikoki elu den asteartean etzi beraz